tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki kullu ibni adama xattoun va xayrul xattoin at-tawwabun dedilar shu oyatlar hujjatligi asosida ulamolar at-tawbatu wajibatun min kulli tavba qilishlik hamma gunohdan tavba qilishlik vojib degan ekanlar inson odam farzandi bo'lar ekan ko'p xatokordir ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshisi ko'p tavba qiluvchilar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة allohga qasamyod qilib aytamanki dedilar ollohga istig'for va tavba qilaman har kunda vallohu alam fil yavmi dedilar kunda bir kecha kunduzda demadilar bir kunda dedilar kechani alohida aytdilar kunda bir kunda yetmish martadan ko'ra ko'proq istig'for va tavba aytaman tavba qilaman dedilar shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining istig'for va tavbalarini bayon qilib al yasar al muzani roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ya ayyuhannas tubu ilalloh vastag'firuhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra avvalgi hadisni imom buxoriy jomii sahihlarida keltirganlar keyingi hadisni imomi muslim o'zlarining jomi sahihlarida keltirganlar ey odamlar Allohga tavba qilinglar istig'for aytinglar men dedilar ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimlar o'tgan va kelajak gunohlari kechirilgan zot shu kishi men dedilar har kunda 100 bor istig'for va tavba qilaman dedi demak har bir mu'min kishi uchun gunohdan tavba qilishlik vojibdir. Agar gunoh banda bilan Alloh o'rtasida bo'lsa, hech qanday bir odamning haqqiga taalluq topmaydigan bo'lsa, bu tavbaning ikkita sharti bor. Birinchisi shu ma'siyatdan qilgan gunohidan o'zini tiyishlik. tavba qilgan odam shu gunohdan tiyishligi shart ikkinchisi bu qilgan gunohiga nadomat qilishligi shart uchinchisi bu gunohni qaytib qilmaslikka qasd qilmoqligi shart agar shu uchov shartdan bittasi topilmasa tavbasi sahih bo'lmaydi deyilgan agar ma'siyat gunoh odamning haqqiga taalluq topadigan bo'lsa, bu tavbaning to'rtta sharti bor. Ya'ni qilingan gunoh birovning bir insonning haqqiga taalluq topadi. Yuqoridagi 3 ta shart, 3 ta shartni aytdik. Birinchisi o'zini shu gunohdan tiyish, ikkinchisi bu gunohga nadomat qilish, uchinchisi shu gunohni qaytib qilmaslikka jiddiy qasd qilmoqlik va odam haqqiga taalluq topganda to'rtinchisi shu egasining haqqidan qutulib haqqini berishlikdir mumkin agar bu haq molga taalluqli bo'lsa bu molni qaytarib berishlikdir tavba birovning molini tortib olib tavba qildim deb saharda turgan tavba maqbul bo'lmaydi birodarlar u albatta bu haqni egasiga qaytarib berishlik shartdir agar bu gunoh ya'ni insonning haqqiga taalluq topuvchi gunoh biror pokiza insonning sha'niga tuhmat bo'lsa yo bir pokiza ayolning sha'niga tuhmat bo'lsa masalan qazfi muhsanot pokiza ayolning sha'niga nopoklik bilan so'kkan bo'lsa uni nopok ayol degan bo'lsa nopoklikni ifodalovchi so'zlarni ochiq aytgan bo'lsa shariat sakson darra urishlikka hukm qiladi mana bu sakson darrani urishingizga men tayyorman deb borishlikdir yoinki asl kechirishlikni talab qilishlikdir agar g'iybat bo'lsa biror bir kishining sha'nida g'iybat qilgan bo'lsa g'iybat biz alohida aytyapmiz avvalgi tuhmatdan ajratib bir kishining sha'nida yomon so'z aytilsa u so'z aytilgan so'z bo'lmasa buni tuhmat deydi birodarlar biror bir kishini xatosi bu aybi aytilsa bu ayb unda bo'lsa yo'qligida aytilinsa buni g'iybat deydi demak bu uni aybimas sifati degan so'z ayni g'iybatdir birodarlar g'iybat bo'ladigan bo'lsa shu g'iybatni aytib roziligini talab qilishlikdir mana bu tavbaning inson haqqiga taalluq topgan vaqtdagi to'rtinchi shartdir bu yerga bir taalluqli emas edi bir vajihdan taalluqli bo'lganligi uchun aytaman bir kishi aytadilarki ulug' kishilardan bittalari agar men g'iybat qilmoqchi bo'lsam onamni g'iybat qilaman deydi chunki g'iybat qiluvchining savoblari g'iybat qilinuvchiga o'tib ketadi yoyinki savobi bo'lmasa g'iybat qilinuvchining gunohidan yengillanadi mabodo meni savobim o'tsa yo gunohdan yengillaydigan bo'lsa onam yengillasin savobim o'tsa onamga o'tsin degan ekanlar bir odamni yomon ko'rib dushman tushsangiz uni g'ibbat qilishlikdan tiyilmoqligingiz kerakki haqiqiy dushmaningiz bo'lsa uni gunohi ko'tarilib ketib qoladi birodarlar agar g'iybat qilsa. demak hamma gunohlardan biz tavba qilishlikka ma'murmiz alloh subhanahu va taolo tomonidan. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. alloh subhanahu va taolo hamma gunohlardan tavba qilishlikka buyuryapti shun mo'minlarga xitob qilib shu tavbaning najotga sabab ekanligini ham bayon qilyapti imom muslimda rivoyatlarda anas ibn Malik al ansori rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qilgan bu kishidan rivoyat qilinadiki لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح Allohumma anta abdi va ana robbuka akhta'a min shiddatil farah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo o'zining bandasining tavbasi bilan shunaqa xursand bo'luvchiki, tavba qilgan vaqtida sizlarning bittalaringlar sahroda o'zining markabini minib borgan edi qo'qqisdan shu markabidan tushib turganda markabi qo'lidan chiqib ketdi u markabining ustida yemoq ichmog'i bor edi undan istab umidi uzildi va bir daraxtni ostiga keldida shu yerda soyasida yotib qoldi endi markabidan umidi uzilgan holatda yotdi o'zining o'limini aniq bildida shunday bo'lib turgan vaqtda to'satdan yemoq ichmog'i bilan tuyasi qaytib kelgan vaqtda tizginini ushladida xursandlikdan allohga minnatdorchilik bildiraman deb ey olloh sen meni bandamsan men seni rabbingman deb adashib ketdi quvonch shu darajada bo'ldiki uning aql darajasi ham chiqib ketishlik darajasida quvonib ketgan holatdagi sizlarning bittalaringlardan ham xursand bo'luvchiroq tavba qilsanglar dedilar abu muso abdulloh ibn qaysinil ashariy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها alloh subhanahu va taolo o'zini qo'lini kechasida ochadi kechqurundagi gunoh kunduzidagi gunoh qilgan odamlar tavba qilsin deb. Alloh subhanahu va taolo kunduzi qo'lini ochadi, kechqurunda gunoh qilganlar tavba qilib olishligi uchun. Hatto kun mag'ribdan chiqquncha. Kun mashriqdan modomiki chiqar ekan va inson g'arg'ara holatiga bormas ekan, tavbasini Alloh subhanahu va taolo xohlasa qabul qiladi. Ammo kun mashriqdan chiqishlikni o'rniga mag'ribdan chiqqan kuni tavba darvozasi bekiladi mana hadis shariflarda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan umar ibn hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki azza va jalla yaqbalu abdi ma lam imom termiziy rivoyatlari alloh azza va jalla bandaning tavbasini qabul qiladi modomiki g'arg'ara holatiga borib qolmagan desa ya'ni o'limni aniq bilgan holatda tavba maqbul bo'lmaydi birodarlar biz shuni yaxshi bilishimiz kerakki tavba qildim istig'for aytishlik bilan tavba bo'lmasligini balki tavbaning uchta sharti borligini modomiki bir insonning haqqiga taalluqli bo'lmasa insonning haqqiga taalluqli bo'lganda to'rtta sharti borligini bildik va shu bilan birga yana insonning haqqiga taalluqli bo'lgan holatda tavba qilishlikni bir surati borki bir inson bir jamoada ikkinchi bir insonga ozor bergan bo'lsa shu ozor berganligiga afsus nadomat yeb uyga borib xoli joyda uzr aytsa shuni iltimos qilsa qabul qilmasa haqqi bor uni uzrni qabul qilmagan odam islomdagi yomon odamlardan hisoblanishligiga qaramasdan ammo oshkor xalq oldida ozor berib maxfiy holatda uzr aytsa uzrni qabul qilmaslikka shariat haq beradi qur'oni karimda tabu va aslahu va mana bu oyatni tafsirida tavba qilganlarni alloh taolo mustasno qilib faqat tavba qilgan emas tavba qilgan va o'zini o'nglagan tavbadan keyin isloh qilib o'nglagan va shundan keyin bayyanu o'zining tavbasini bayon qilgan ey odamlar men mana shu odamga ozor bergan edim men shu ozor berganimni sizlar bilasizlar men mana shunga tavba qildim uzr so'rayman degan vaqtda uzrni qabul qilmasa u odam yomon odam hisoblanadi uzrni qabul qilmagan odam ammo ozorni oshkor joyda berib tavbani pinhonda aytsa qabul qilmaslikka ozorlangan odamning haqqi bordir. Shuning uchun ham biz birodarlar tavbani yaxshi bilaylikki, islomga ozor berib, ahli islomlarga ozor berib, islomda dahriy bo'lib, islomdan ilgari shunday bo'lgan odamlar shunday oshkor bo'lishliklari kerakki, ba'zi vaqtlarda o'zining tavbasini e'lon qilmoqligi kerak. Chunki tavbatun nasuh haqiqiy tavba mana shunday tavbadir birodarlar ba'zi bir kishilar o'zining islomga qarshi gapirgan so'zlarini xalqlar o'rtasida ba'zi o'rinlarda gapirib tavba qilgan kishilar o'zimga hikoya qilib berishganki shu tavbamni Alloh qabul qilsin deb men islomni haq ekanligini bilmagan ekanman endi bu islomni haqligini endi tushundim shuning uchun men har kuni nechchi marta qayerda turib islomga qarshi gapirgan bo'lsam shu yerga borib turib shuncha marta islomning haq ekanligini gapirib keldim degan kishilarni ko'rganman mana bu narsa haqiqiy Alloh qabul qilsin shularning tavbasini shuning uchun masjidlarga zarar yetkazgan va masjidlarni buzgan, masjidlarni vayron qilgan odamlar ham o'zining masjidni vayron qilgan o'rnida turib turib, men bilasizlar shu masjidni vayron qilgan edimman, o'zimning qo'limdan kelgancha shuni isloq qilaman deb tavba qilmoqligi kerak. Birovning haqqiga taalluq topuvchi gunoh ishlardan tavba qilishlik oshkor bo'lmoqligi kerak, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi gunohni Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi. Lekin hadislarning zohiri ixlos bilan tavba qilib, tavbaning shartlarini bajarsa, albatta Alloh subhanahu va taolo uning tavbasini kechiradi. Lekin odamning haqqiga bo'lgan ma'siyatlardan ehtiyot bo'lmoqlik kerak, birodarlar. Men tavba haqida uzun gapirmoqchi emasman. Hadis uzun bo'lganligi uchun uning mazmunini bevosita aytib berishlik bilan kifoyalanaman sahoba ikromlar qanchalik qattiq tavba qilishganliklarini va gunoh ma'siyatga nisbatan ijtimoiy holatdagi ma'siyatga nisbatan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanchalik qattiq turganliklarini mana shu hadis sharifdan bilib olamizki va sahoba ikromlarning bu tarixidan haqiqiy tavba qilsa alloh subhanahu va taolo uning tavbasini eshitishligini va uning tavbasini kechirishligini va bu narsani katta bir mutofot qilib berishligini mana shu hadisdan tushirib olsak bo'lsa kerak hadis sharif tavba qilgan kishining o'zini farzandiga hikoya qilib bergan holatidir Ka'b ibn Malik Allohning rizosi bo'lsin u kishiga. Bu kishi keyingi vaqtlarda ko'zlari amo bo'lib qolganligi uchun o'g'illari Abdulloh bu kishini yetalab yurardilar. Shu o'g'illari rivoyat qiladilarki, dadam Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu dan eshitdimki, o'zlarining Tabuk g'azotiga bormasdan qolgan voqealarini. Bu hadis sharifni biz tushunishligimiz uchun tabuk g'azoti rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madinada turgan vaqtlarida rum hukmdorligi islomga qattiq urush ochishlik uchun tayyorgarlik ko'rganligini ko'rayotganligini xabari keldi tabuk g'azoti rasululloh sollallohu alayhi vasallam ramazoni sharifda madinadan chiqib ketdilar xurmo pishgan vaqti edi xurmo bu madina ahlining asosiy o'zining iqtisodiy tarafdan bo'lgan yagona tarafi edi ba'zi kishilargina savdo bilan shug'ullanishardi xurmoni sotib bundan yil bo'yi daromad qilishardi mana shu soatda alloh subhanahu va taolo ashablarni imtihon qildi shu vaqtda tabukka chiqishlikka rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyruq qildilar kab roziyallohu anhu aytadilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan biror g'azotda qolmagan edim magar tabuk g'azotida qolgandim diqqat bilan quloq solinsin lekin badr g'azotida ham qolgan edim unda biror kishi dashnom berilgan emas edi chunki badr g'azoti u g'azot uchun chiqishgan emas edilar ular ular oddiy boshqa bir savdo bilan kelayotgan karvon yo'liga chiqishgan edilar Mening Tabuk g'azotida qolganligim shundan iborat edi degan. Tabuk g'azotida nihoyatda davlatman edim va quvvatli edim. Bironta uzrim yo'q edi. Tabuk g'azotidan ilgari ikkita tuyam hech bo'lmagan edi. Shu g'azotda ikkita tuya ham bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir g'azotga chiqsalar berkitardilar, aytmasdilar. Ammo bu g'azotda oshkor aytdilar. qayerga ketayotganliklarini ham aytdilar chunki safar uzoq edi ramazon oyi tayyorgarlik ko'rishlik uchun hammaga e'lon qilgan edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning alohida bir devonlari yo'q ediki birga ketayotgan kishilarning yozib ro'yxat qiladigan agar bir kishi qolganligi haqida vahiy nozil bo'lmasa yoki biror bir hassoslik bilan biror kishi bilib qolmasa hech kim bilinmay qolaveradi rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar tayyorgarlik ko'rib chiqib ketishdi men hadisni qisqartiribroq aytamiz kabi ibn aytadilar aytadilarki men bormoqchi ham bo'ldim-u, yetib borishlikni maqsad ham qildim-u orqadan lekin shuni qilmadim qani edi shunday qilganimda qolgan kishilarni ko'rsam hammasi munofiqlik tabiati bo'lgan odamlargina topdi dedi. shundan keyin ko'p g'amgin bo'ldim deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni esga olmabdilar tabukka yetgunlaricha tabuk bilan madina o'rtasidagi masofa salkam bir oylik masofa edi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabukda o'tirganlarida kab ibn molik ko'rinmayaptimi dedilar shunda banu salama qabilasidan bir kishi aytdilarki uni to'ni saqlab qoldida puli ko'payib qoldi deganga o'xshagan so'z aytdi Muaz ibn Jabr radhiyallohu anhu aytdilarki, noto'g'ri so'z aytding. Rasululloh yo Rasululloh qasam yod qilib aytamanki, Ka'b ibn Malik doim yaxshilik bilan o'tgan odam edi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xomish bo'ldilar. Shunda Ka'b radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukda hech qanday jangsiz qaytib keldilar. Chunki kofirlar bularning kelishini eshitib tarqalib ketishgan edi. Shunda men g'amgin bo'la boshladim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga keldilar. Biror bir yolg'on aytsammikin, keyin u kishining g'azablaridan chiqsammikin deb o'ylay boshladim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga yetib keldilar deishlik bilan meni qalbimda yolg'on so'zlashlik xayoli ketdi va haq so'zni aytaman dedi. to'g'ri gapirishlikka ittifoq qildim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odat sharifalari safardan kelsalar masjidga kirardilarda ikki rakat namoz o'qib odamlarga qarab o'tirardilar shunday qilganlaridan keyin g'azotdan qolganlar hammasi kelib uzr aytib qasamyod qilib bu uzrim bor edi u uzrim bor edi deya boshlashdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning zohirlarini qabul qildilar qalblarini allohga topshirdilar tadan ko'ra ko'proq kishi kelib uzr aytdi Men hatto men keldim, kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom bersam, g'azablanuvchi kishining tabassumiga o'xshagan tabassum qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib o'tirdim. Nimaga qolding dedilar. Markab sotib oluvding-ku dedilar. Shunda aytdimki, "Ya Rasululloh, sizdan boshqa dunyo ahlining oldida o'tirganimda men u kishining g'azabidan bir uzr bilan chiqib ketardim. Menga gapga ustaligi o'zim tabiatim bor dedim. Lekin hozir yolg'on so'z aytsam, siz mendan bu zohirimga kifoyalanib rozi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo buni ochib tashlasa, siz menga g'azab qilasiz. To'g'ri gapirmoqchi bo'ladigan bo'lsam, men endi hech qanday uzrim yo'q edi, Allohning menga qilgan muomalasini kutaman dedilar. Shu vaqtda qolishligimda uzr yo'q dedi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bu to'g'ri aytdi dedilar tur o'rningdan olloh seni haqqingda nima hukm qilsa shungacha biz ham senga bir hukm qilmaymiz shunda banu salama qabilasidan bir necha kishilar orqamdan yetib kelib sen biror bir gunoh qilmagan eding islomda yaxshi ishlar bilan hayoting o'tuvdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu uzr aytganlar qatori sen ham uzr aytganingda mabodo gunohkor bo'lsang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam istig'for aytardilarda shu narsa kifoya qilardi deb ayblashaverdi hattoinki borib shunday qilsammikin degan xayol ham keldi menga keyin aytdimki menga o'xshagan to'g'ri shunday gapirgan odamlar ham bo'ldimi deb so'radim so'rasam aytishdiki ikkita odam bo'ldi kimlar desam mirorat ibn rabi al amriy va hilol ibn al voqifiy degan ikki kishini aytdilar roziyallohu anhu Shunda bular Badrga hozir bo'lgan solih kishilar edi. Doim bularning qilgan ishlariga men ham ergashib yurardim. Shundan keyin aytdimki, men ham sizlarga ergashdim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uzursiz qolgan 3 kishidan bizlardan gaplashlikdan qaytardilar. Odamlar bizdan chetlandi. Odamlar bizga boshqacha bo'lib qoldi. Go'yoki men yer ustida yursam bu ilgarigi men tanigan yerga o'xshamay qoldi shu holatda biz ellik kecha qolib ketdik ammo ikkita birodarim uyda uyga kirib chiqmasdan yig'lashlikdan boshqa ish qilmay qo'ydi ammo men yoshroq edim quvvatliroq edim chiqib namozga musulmonlar bilan hozir bo'lardim bozorlarda ham yurardim hech kim menga gapirmasdi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldlariga kelib salom berardi u kishi namozdan keyin o'tirgan holatlarda salom berardi men ichimda aytardimki salom berdimu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam lablarini qimillatib javob qildilarmi yo'qmi deb bilolmasdim keyin yaqinroq namoz o'qishlikka harakat qilardim Keyin ya'ni ko'zim bilan o'g'richa qarash qilardim agar men qarab turgan bo'lsam rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qaramasdilar bu holat juda uzoqlashdi avvalda bayon qilyaptilar 50 kun davom etgandek shu 50 kun ichida abu qatoda devoriga chiqdimda bu abu qatoda amakimning o'g'li edi eng yaxshi ko'rgan birodarim edi shunda assalomu alaykum deb salom bersam salom qaytarmadi "O abu qatoda Allohni ya qasam ichib sendan so'raymanki Alloh rasulini yaxshi ko'rishimni bilasanu desam indamadi yana qaytarib shuni aytdim yana indamadi yana qaytarib aytdim yana indamadi uchinchisida Alloh va rasuluhu alam Alloh rasuli biluvchiroq yaxshi ko'rishingni deb qo'ydi ikkita ko'zimdan yosh oqib ketdi yana bir devorga chiqdim shu narsa takrorlandi madina bozorida ketayotganimda Shom ahlidan bir dehqon odam, ya'ni Shom ancha uzoq joydagi, boshqa makon Madinadan ancha uzoq joy. Shom ahlidan bir dehqon ko'rindida ovqat olib kelib Madinada sotardi. Shunda Ka'b ibn Malikni kim menga ko'rsatib qo'yadi deb gapirib yuribdi. Odamlar menga ishora qilishdi. Meni oldimga keldida Rasson podshohidan bir maktub berdi. Birodarlar, dushman insonni birov bilan aloqasi buzilgan vaqtida dushman shu odamni o'ziga xizmatkor qilishlikka harakat qiladi kabi molikning yosh quvvatlik xabari kelgan vaqtida g'asson podshohidan maktub keldi maktubni o'qisam birodariz sizga ko'p zulmlar qilibdi bizga bu xabar yetib keldi alloh taolo sizni xorli yerda turgizmasin bizni oldimizga keling sizga yordam qilamiz degan xat yozilgan Shunda o'qigan vaqtimda bu ham imtihon dedimda, olib tannurga solib yoqib yubordim. qirq kun o'tdi. Vahiy to'xtab qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qirq kundan keyin elchilari keldida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni ayolingdan chetlanishligingga buyuryapti dedilar. Taloq qilaymi dedilar. Birodarlar, mana bu hukmni qarang. rasuli tarafidan buyruq kelsa gapirmayotgan iymon mana shunday insonning qalbida bo'lishligi kerak taloq qilaymi dedi nima agar hozirgi vaqtdagi kishilarga biror islomdagi buyruqni aytsangiz buni men o'zimni pulim bilan to'y qilib turmush qilib qo'yganman deydi taloq qilaymi dedi yoki nima qilay dedi yo'q taloq qilmagin chetlan dedi yaqinlashma dedi Ikkov sohibimga ham ikkita kishiga ham shu elchi jo'natdi. Ayolimga aytdimki, o'zingni ahlingniki o'zingni uyingga ketgin. ularni oldida bo'lgin, Alloh subhanahu va taolo bu haqda nimani hukm qilguncha shida turasan dedi. Hilol ibn Umayya, ya'ni shariklarini ayoli keldida, "Ya Rasululloh, Hilol ibn Umayya qarib qolgan, zoyi bo'lib qolgan odam, xizmatkori yo'q, men xizmat qilib yemoq ichmog'ini hozirlab berib tursam bo'ladimi deb so'rab keldi ayol kishilarning rasulini buyrug'iga bo'ysunishligini ko'ring rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyruq qilishlari bilan u buyruq albatta bunga amal qilishardi gap tamom palonchi pistonchi degan gap qolmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xizmat qilaver lekin senga yaqin kelmasin dedi shunda ayol aytdiki shu so'zni eshitgandan beri o'rnidan harakat qilmasdan yig'layapti xolos dedilar shunda bu sheriklarini ayollariga xizmat qilib turishlikka ruxsat berganlaridan keyin ba'zi ahllarim meni oldimga kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sen ham izn so'rasang ayoling haqida xizmat qilib tursa deganlarida yo'q men izn so'ramayman bilmaymanki izn so'rasam nima javob qiladilar undan tashqari men yosh kishiman dedi. shu 40 kundan keyin 10 kun shunday holatda qoldik 50 kun bo'ldi yer yuzi bizga qor bo'lib ketdi biror inson biz bilan gaplashmay qo'ydi umrining hammasini islomga xizmat qilgan kishilar bilan ammo bir marta gunoh kabirani qilgan edi ya'ni mana shunday tavbaning qanday bo'lishligini qiyomatgacha alloh subhanahu va taolo rasuli bilan yaqin sahobalarni o'rtasida ko'rinishligini iroda qildi ertalabki namozni o'qidim elliginchi kecha kuni deydilar kab ibn molik roziyallohu anhu uyimizni tepasida o'qidim qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo bularning holatini yer ularga tang bo'ldi keng bo'lishi bilan birga hech yerga sig'may qolgan holatda bo'lishib turganda deb zikr qilgan surai tavbada shuning uchun ham bu surani surai tavba deyiladi birodarlar shu holatda turganidan o'zim ham tang bo'ldim yer ham menga tang bo'ldi shunda tog'ning tepasida bir qichqiruvchining ovozini eshitdim ovozini boricha ey kab ibn molik Xursand bo'l degan so'zni eshitdilar. Shu vaqtda sajda qilib yiqildim. Bildimki, najot keldi deb bildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarga Allohning tavbasini e'lon qildilar. Ertalabki namozni o'qigan vaqtlarda odamlar ham bizlarga bashorat berib, muborakbod qilgani topishdi. Ba'zilar otda keldi, ba'zilar yugurib keldi, ba'zilar tog'ni tepasida qichqirib eshittirmoqchi bo'ldi ovoz otdan piyoda yugurib kelganlardan hammasidan ilgari eshitilgan edi menga shu ovozini eshitgan odamim kelganda meni muborakbod qilib ovozni avval eshittirib keyin kelganda ustimdan ikkita libosim bor edi bor yo'g'i bisotimdagi shu ikkita libos edi ikkovini kiydirib qo'ydim Qasam qasamyod qilib aytamanki bundan boshqa kiyimim yo'q edi meni Ustimdagi libosni kiydirdimda ikkita libosni oriyatga birovnikini so'rab, kiyib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldim. Odamlar bizni to'p-to'p qilib kutib olardi meni. Hammalari tavba muborak deb. Allohning sizga tavbasi muborak bo'lsin dedi. Masjidga kirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan edilar, atroflarida odamlar bor edi. Talhat ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu chopgancha yugurib keldi meni qo'limni mahkam siqib muborakbod qildi biror muhojirlardan bu kishidan boshqalari turib meni muborakbod qilgani yo'q bu kishi madinalik ansorlardan edi muhojirlardan talhat ibn ubaydilloh turib muborakbod qilganliklarini umrbod eslardan chiqarmas ekanlar bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ellik kun salom berganimda salomimni qaytardimi yo'qmi deb yurgan zot rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom beruvdim yuzlari xursandlikdan to'lin oyga o'xshab ketgan edi aytdilarki tug'ilganingdan beri bunaqa kuning bo'lgan emas shunday kun bilan xursand bo'l dedilar shunda so'radimki sizni tarafingizdanmi bu tavba yo olloh tarafidanmi dedim aytdilarki olloh tarafidan dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lganlarida go'yoki oydin kecha oyning bir parchasiga o'xshab ketardi yuzlari buni biz bilardikki juda hozir quvonib turibdiganlar deb bilardik u kishining oldarda o'tirganimdan keyin aytdimki tavbamni shukronasi shu bo'lsinki hamma molimni ollohni yo'lida Allohga yu rasuliga sadoqat qilib beray dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zilarini olib qolgin dedilar bu senga yaxshi dedilar bo'lmasam men haybardagi ulushimni olib qolaman boshqa hamma molimni sadaqa qilib yuboraman dedilar shunda aytdimki dedilar yo rasululloh alloh taolo meni to'g'rilik bilan rostgo'ylik bilan menga najot berdi endi mening tavbam tirikman modomiki to'g'ri so'zdan boshqa to'g'ri muomaladan boshqani qilmayman dedilar musulmonlarni dan biror kishini alloh taolo menga o'xshagan ne'mat bergan musulmonni bilmayman dedilar bu ne'mati hech kimga bermagan ne'matni alloh taolo berdi deydi haqiqatda ham shunday yer kurrasidagi hamma insondan olloh ajratib bir kishining tavbasini o'zining eng suyimli rasuliga vahiy uslubida balki qiyomatgacha tilovat qilinadigan qur'oni karimni oyati bilan bu tavbani qabul bo'lishligida katta ne'mati yo'q buni buni qalbida Ka'b ibn o'xshagan qalbida yaqin hosil qilgan odam biladi. Mana shu oyat qiyomatgacha tilovat qilinadi. Wa ala salasati allazina khulifu hatta ila baqat alayhim al ardu bima rahabat va baqat alayhim anfusuhum va zannu alla malja'a min Allohi illa ilayh. Thumma taba alayhim liyatubu rahim mana shu oyat nozil va shu oyatdan keyin birodarlar ya ayyuhallazina amanu taqullaha va sunu ma'as-sodiqin bor ey iymon keltirgan kishilar Allohdan qo'rqinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar dedi sodiqlik insonni shu darajaga olib chiqadi bu mahallinglar bilan birga bo'linglar demayapti alloh taolo yo o'zinglarni qarindoshinglar bilan birga bo'linglar demayapti albatta qarindoshlar bilan birga bo'lish mahalla bilan birga bo'lish yaxshilikda shak shubha yo'q lekin sodiq bo'lsa birga bo'lish kerak sodiqlar bilan birga bo'linglar deyapti alloh taolo agar yer yuzida biz tanimagan bitta sodiq bo'lsa mana shu bilan birga turmoqligimiz kerak mana shu odamning so'zi haq deb turmoqligimiz kerak ollohning buyrug'i shudir olloh shu odamga albatta najot beradi va kabib molik aytdilarki biror bir musulmonga tuyida yolg'on so'zlab rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qutulgan odamga nozil bo'lgan yomonlikdaqa yomonlikni ham nozil qilmadi mana bu yolg'on qasam qilganlarga mana bu oyat nozil bo'lgandi allohga sizlarga qasam ichishadida oldilariga kelganingizda bulardan yuz o'girishligingiz uchun ya'ni siz bir jazo bermasligingiz uchun yolg'on qasam ichishadi siz ulardan yuz o'giring ular nopok insonlar dedi alloh taolo jahannam ularning joylari jahannam dedi jazaan bima ularni qilgan fe'llariga shu jazosi sizlar rozi bo'lishliginglar uchun sizlarga qasam ichishadi ular sizlar rozi bo'lsanglar olloh bunday fosiq odamlardan olloh rozi bo'lmaydi degan oyat tushdi mana bu hadis bizga bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar birinchidan insonningga ne'mat qanchalik katta bo'lsa uning ustidagi imtihon ham shunchalik qattiq bo'ladi mana bu kabib molik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida eng ulug' sahobalardan edi bitta qattiq gunohni qiluvdilar buning bu kishining tavbasi alloh subhanahu va taolo tarafidan rasuliga vahiy bo'lib nozil bo'ldi va qiyomatgacha bu oyat tilovat qilib qolindi mana shu oyatdan biz shu xabardan biz xulosa chiqaraylikki inson biror bir xato qilganda boshqa boshqa imtihon qila boshlaydi bir inson bilan ikkinchi bir insonning o'rtasi buzilib qolsa unga nisbatan zarar yetkazishlikka boshqa dushmanlar foydalanadi shu vaqtda biz taqvoni qo'ldan bermasligimiz kerakki biz bu vaqtda imtihonning boshqacha bosqichi kelayotganligini his qilmoqligimiz kerak mana sahobalarning qanchalik o'zlarining qilgan gunohlariga tavba qilishliklarining mana bu hadisdan o'zimizga bir xulosa chiqarib olaylik shu munosabat bilan tavba haqida biz darsimiz bo'lar ekan hozirgi vaqtda ko'p bizlarning hayotimizdagi oilaviy hayotimizda bir ish bo'lyaptiki bu ish oilalarning judo bo'lishligi bu oilalarning judo bo'lishligi bu muammo musulmonlar oilalarida bo'layotgan bo'lsa ham lekin buning mas'uliyati islomning yelkasiga tushmaydi chunki hozirgi yashayotgan oila qurgan kishilarning aksarlari islomning hayotdan chetlatilgan tuzumda yashashib keldi va yashashmoqda shuning uchun bu islomni hayotda ko'rinmagandan keyin bizning oilalarimiz kelishmovchiliklar ayollarning tarbiyalarini islomiy bo'lmasligi erlarning tarbiyalarini islomiy bo'lmasligi natijasida ko'p bir judoliklar vujudga kelyapti shuning uchun taloq haqida tavbaga taalluqli bo'lganligi uchun bir ikki og'iz gapirmoqchiman taloq nima o'zi taloq nikoh bog'lovini yechib tashlashlikdir nikoh er va ayol o'rtasidagi turmush bog'lanishligidir oila bog'lanishidir ayol tarafidan o'zining bag'ishlash er tarafidan qabul qilishlik bilan ikki mu'min guvohning vositasi bilan nikoh ya'ni oila tamom bo'ladi o'rtada albatta mahr shart qilinadi mabodo mahr zikr qilinmasa mahr misl lozim bo'ladi shu nikoh bog'lovini yechishlikni taloq deyiladi taloqning ba'zi bir turlariga to'xtalib o'tmoqchiman taloq aksar sodir bo'layotgan taloqlar besh turlidir birinchi Bizga qur'oni karimda ayollaridan ilo qilgan kishilarni to'rt oy kutishlik to'rt oy kutadi xolos masalan bir er o'zining ayoliga men sen bilan mutlaqo yaqinlashmayman deb umrbod yoyinki muayyan uzun muhlatda aytsa to'rt oydan ko'ra ko'proq muayyan uzun muhlatda aytib sen bilan men yaqinlashmayman deb qasam ichgan bo'lsa to'rt oy muddatgacha agar er o'zi nikohni davom ettirishlikdan bosh tortsa to'rt oy ichida qozi tarafidan buni taloqi yozib beriladi to'rt oydan keyin taloq bo'ladi tushunarlimi mana bu vaqtda to'rt oydan ilgari taloq bo'lmaydi deb erning aytishlikka haqqi yo'qdir ayolga alloh subhana va taolo zulmni ravo ko'rgan emas shuning uchun to'rt oydan keyin albatta ayol taloq bo'ladi buni vojib taloq deyishligimizni ma'nosi ham shudir yoinki ba'zi ulamolarning fikrida er bilan ayolning turmushi yaxshi bo'lmagandan keyin er va ayol tarafidan hakam tayin qilinadi ya'ni ayol tarafidan ham er tarafidan ham ikkita hakam tanlanadida ikkalasi shu o'rtalarni isloh qilishlikka harakat qiladi shu isloh qilishlikka harakat qilganni foydasi bo'lmasa hech qanday foyda bermagandan keyin ikkovlarning guvohligi bilan bu turmush davom etishligini hech ma'nosi yo'q bu turmush zulm bir biriga zulm qilish turmushi bo'ladi deb hukm qilishsa ham bu albatta buni taloq qilib ajratib yuboriladi استعيذ بالله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما mana bu oyatda hakam tayin qilishlikni oilada alloh subhanahu va taolo bizga ta'lim berdi ba'zi taloq taloq qilsa ya'ni yaxshiroq bo'ladi taloq bunda yaxshiroq ya'ni mustahab balki bu savoblik bo'ladi qaysi holatda ollohning haqlarini ayol sustkashlik qilganda masalan namoz ro'za va boshqalarni suskashlik qildi u ayolni hech majbur qilib majbur qilishlik mumkin emas shunda yo bo'lmasam ayol shar'an pokiza emas ya'ni shar'an pokiza emas degani bu hayosiz shar'an uni pokiza deb bo'lmaydi shunday bo'lgan vaqtda er bu bilan yashashlikka hech toqat qilolmaydida shuni bunda ajralishlik mustahab hisoblanadi uchinchi taloq ruxsat bo'ladi masalan ayolning xulqi erga nisbatan yomon erning ayolga nisbatan xulqi yomon bu ruxsat xohlasa ajraladi xohlasa sabr qilib yashaydi makruh taloq ba'zilar buni harom deyishadi behojat besabab taloq qilishlik bu shariatda ba'zilar buni harom deyishgan eng yengil aytganlar buni makruh deyishgan hech qanday sababsiz taloq qilishlik Biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lganimiz 5-inchisi mamnu haromdir. Bu uzrlik holatida taloq qilishlik. Ayol kishini uzrlik holatida taloq qilishlik bu haromdir. Kimda kim uzrlik holatida ayolni taloq qilgan bo'lsa, Allohga osiy bo'lib tushadi. Shu suratlarda ham hammasida ham taloq qilishlikning muddatni kutib turadi. men bu so'zni aytishimdan hozirgi vaqtda nihoyatda tiliga polvon bo'lgan shunday kishilar paydo bo'lgan ota onalari ham moli davlatiga nihoyatda faxrlangan boshqa darrov turmush qildirib qo'yaveraman deydigan mana bu odamlar buni bilib qo'ymoqliklari kerakki uzrlik holatda ayolni kim taloq qilsa allohga osiy bo'libdi bid'iy taloq bu bid'at ishni qilibdi shu odam albatta kutib turadi pokiza bo'lgandan keyin pokiza bo'lgan qo'shilmagan pokizalikda taloq qiladi islomning mana bu joyi birodarlar juda bir hassoski buni yaxshi tushuntirib tushgan odam muhtoj bo'ladi uzrlik holatda pokiza bo'lguncha kutib turishlik bilan o'zining tezligidan tushib qoladi odam va u o'zining pokiza bo'lishligi bilan turmush hayotini qaytadan davom ettirishlikka tayyor bo'ladi bu vaqtda uning fikri o'zgarib qoladi agar ko'hrda pok bo'lgandan keyin qo'shilishlik vujudga keladigan bo'lsa taloqqa bo'lmaydi kutish kerak uzrli holat keladi va uzrli holatdan keyingi pokiza holatni kutib turadi shu pokiza holatda qo'shilmagan holatda taloq qilishlikka majburdir agar islomni hukmini qabul qilaman desa mana bu bilan birodarlar islomda taloq bo'lishligi juda kam bo'ladi agar shunga rioya qilsa bu qaysi bir holatda bo'lsa ham yana biz takror aytamiz biz birodarlar masjidimizdan ko'p kishi uch taloq masalasini so'rab kelishadi ularga javobimiz shuki ikki taloqgacha ilmi yetgan u yog'iga ilmi yetmaydi deb javob beramiz shuning uchun uch taloqdan keyin ayol boshqa turmush qilib turmush bilan hayot kechirgandan keyin u turmushi davom etmay ajralgandan keyingina turmush qilishligi mumkin bu yerda hozirgi vaqtda o'zlarini olim sanagan odamlarning islomdagi saloh haqida bir shubhasi bor ularning shubhasi shundan iboratki ayol kishi uyda pokiza o'tirsa u farzandlari va o'zining turmush o'rtog'i uchun ovqatlarni tayyorlab tursa u hech qanday xabarni bilmasa yo homila bo'lgan farzandning uning kelajak avlodni kutib yaqinda farzand ko'rishligi haqida fikrlab tursa yoyinki ko'rgan farzandini tarbiyalashlik bilan ovora bo'lib tursayu er kishining og'zidan biror bir so'z uni yo'g'ida chiqib ketgan bo'lsa yoinki taloq kalimasini yozilgan xatni qog'ozni birov olib kelsayu shu bilan uy buzilib ketaversa bularning aqliga bu narsa to'g'ri kelmay qolyapti nahotki shu bilan shunday murakkab mustahkam oila buzilib ketsa deb shubha qilishadi birodarlar alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi mo'minni so'zini nihoyatda e'tiborli qildi mo'minning og'zidan chiqqan so'zni bu mo'min dedi uning og'iz dedi buni va uning og'zidan so'z chiqqan so'z hujjat dedi uning mukarram qilib hurmatladi shuning uchun ham qabul qildim bag'ishladim degan ayol tarafidan bo'lgan so'z va qabul qildim degan so'zni oila barpo bo'ldi deb ikkita guvohni oldida oila barpo deb e'tibor qildi uning og'zidan chiqqan bir og'iz so'z bilan ilgari harom bo'lgan turmush munosabatlari mumkin emas bo'lgan er va ayol oilasi vujudga keldi mana shuni e'tibor qilgan islom uning og'zidan chiqqan oilani buzish so'zini ham e'tibor qildi bu inson og'ziga nima kelsa gapirib yursa uni e'tibori yo'q qilmadi avvaldagi so'zi e'tiborliligini yaxshi bilarmidi u hayotida bilsinki ajralish so'zining ham e'tibori bor ekanligini bilsin bo'lmasam u oila qurayotgan vaqtida ham qabul qildim degan so'zini e'tiborga olmasin unday qilmaydi uni islom shunchalik insonni men qo'pol qilib aytgim kelyapti insonning mo'minni og'zidagi so'zni hujjat deb e'tibor qildi u hayvonning ortidan chiqqan yel demadi uni shuning uchun biz bu narsani undan tashqari har kuni uni taloq qilib keyin bu so'zni e'tibor qilmay xorlab yurgan erning oldida yashashning ma'nosi nima o'zi bunaqa xorlanib yashashlikni islom unga ravo ko'rmadi ayolni hurmatlagan ayolni e'zozlagan islom u narsa bunday xorlanishligiga rozi bo'lmadi biz shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerak bo'lmasam boshqalarga biz savol qilamiz bir er bilan ayol kelsa u bir varaqqa qog'ozga bittasi qo'l qo'ysa unisi ham qo'l qo'ysa shu bilan oila qurildi deb bitta chiziqni e'tibor qilinyaptiyu u chiziq u agar kerak bo'lsa uni hojatxonada u qog'ozni ishlatib yuborsa ham bo'laveradiyu buni e'tibori bo'lyapti demak undan mo'min odamning demak og'zidan chiqqan so'zni islom shunaqa e'tibor qildi bunga misol keltiramiz umar ibn hattob roziyallohu anhu xilofat davrida fors hukmdorining eng katta qo'mondoni hurmizonni asir qilib olib kelishdi Hurmizon Madinaga kirib keldi. Uning tojlarini kiydirildiki, bu eng tor hukmdorining eng katta harbiy bu bu komandoni ekanligi bilinsin de. Umar ibn Xattob qumda qo'llarida daralar bilan uxlab yotardi. Shunda Umar qani, saroyi qani dedi. Umar ona shu daraxtdagi uxlayotgan qumdagi kishi dedi. Shunda Adil va nimta dedi. Adolat qilib shuncha xotirjam uxlabsiz dedi. Ya'ni bu aql bilan bildingki bir odam qumda daraxtni tagida hech qanday qo'riqchisiz uxlashlik uchun hayoti bo'yicha adolat qilolashligi kerak bu tushunib qaralsa bu juda katta rohat xotirjam xoli joyda uxlashlik insonning qalbida iymon itminoni borligiga va butunlay hayoti bo'yicha adolat qilganligiga yaqin ishonch hosil qilgan odam uxlolmaydi ana shu bilan bu kishi so'zlar hurmizon deyishdi shunda hurmizonni olib kelishdi hurmizon albatta u qatl qilinishligi kerak edi chunki islomning eng ulug' kishilarini qatl qilib shahid qilgan edi shunda hurmizonni qatl qilishdan ilgari maqsadini beringlar dedi suv ichaman dedi shunda bir sopol idishda suv olib kelishdi bu sopol idishda suv ichganimdan o'lganim yaxshi bir tuzukroq idishda ichay dedi bir chiroyli idishda xohlagan idishida beringlar dedi xohlagan idishida olib kelgandan keyin qo'lida suvni ushlab qaltiragan namo bo'ldi shunda hatto tashraba dedilar umar ibn hatto shu suvni ichguningcha senga hech zarar yetkazdim dedi bemalol ichaver dedi shunda qo'lidagi kasani tashlab yubordi tashladi boshqa suv keltiringlar dedi ichmayman dedi qutuldim o'limdan dedi shunda qanday qutulasan nahotki shunday katta kishilarni qatl qilgan odam mendan qutuladimi dedilar Ular amonlik berdingiz-ku dedilar. Shu suvni ichguningcha zarar yetkazmaysan dedi. Men shu suvni faqat ichmadim dedi. Men qutuldim dedi. Shunda Umar ibn Xattob aytdilarki, men shunga amonlik berdimmi dedilar. Atrofdagi sahobalar islomning ashaddiy dushmaniga ha omonlik berdingiz dedilar. og'izlaridan chiqib ketgan so'zni e'tiborga olib, qatl qilinishligi muqarrar bo'lgan odamni ozod qilib yubordilar. mo'min kishining og'zidan chiqqan so'zning islom shunchalik e'tibor qiladi birodarlar agar insonning og'zidan chiqqan so'zni e'tibori bo'lmasa islomdan boshqalarning yo'lida bo'ladi birodarlar islom mo'min kishining og'zidan chiqqan so'zni shunaqa e'tiborga oladi shunda aytdilarki men aldanibman dedilar endi mo'minga aldanay dedilar shunda u iymon keltirdi mana birodarlar islomning bir misol bu bunga o'xshagan misollar bizni islom tarixida juda ko'pdir mana shuning uchun ham islomdagi taloq haqida o'ylayotgan odamlar insonning ham so'zini e'tibori yo'q bo'lishligini xohlayotgan odamlardir yo'q bunga islom rozi bo'lmaydi islom o'zining a'zolarini ya'ni mo'minlarning og'zidan chiqqan so'zlarni e'tiborga oladi bir odam islomga qarshi bo'lib yursa kelib ixtiyor bilan la ilaha illalloh muhammadu rasululloh desa shu kundan umrbod dushman bo'lib yurgan odam do'stga aylanadi bitta so'z bilan shuning uchun mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak birodarlar yana bir kishi hozirgi darsimizga taalluqli bo'lgan narsani aytibdi men nima qilay uzrli paytda taloq qilganman bu hukmni bilmas edim qora aka ayting menga qanday hukm bor iltimos qora aka javob bering debdi hop ko'p iltimos qildilar uzrli vaqtda taloq qilgan odam bir taloq qilishligi bilan shuni aytmoqchimiz murojaat qiladi ya'ni qaytib turmushida davom etadi turmushda davom etadi ya'ni uzrli vaqtda taloq qilgandan keyin uzrli holatda yana turmushini bog'langan bo'lsa ya'ni uyga kirgan bo'lsa pok bo'lishligini kutib turadi pok bo'ladi pok bo'lgandan keyin qo'shilmagan holatda yana uzrli holatini kutib turadi uzrli holatda bo'lgandan keyin shu uzrli holatda o'tkazib keyingi pokizaligida taloq qiladi agar bir taloq qilgan bo'lsa uch taloq qilgan bo'lsa tavba qilishligi kerak bo'ladi osiy bo'lgancha qoladi uning qaytib turmush qilishligi mumkin emas magar boshqa turmush qilib ketgandan keyin mumkin bo'ladi